Kembali tim Cimap punya cerita dengan judul Diterno Mulih Gendruwo Kiriman Cimatres Yadi Ri Entoro Sokotuban Aku nganti lali nggonku ngawiti cerita iki. Nanging sing mesti kedadian iki tak alami telung tahun keliwat. Nalika kuwi aku ijek seneng rumat-rumat pitik. Sing ora liya jeneng pitik bangkok ning uga ana manuk doro. Nah, sak nalikaning dina aku makani rumatanku nek mburi omah. Ora tak nyono suwene-suwene. rumatanku malah dadi mana akeh semunugo pakane. Tak pikir-pikir soyontek akeh, bondo gai tuku jagung. Nanti judek pikirku. Akhirnya aku duweni pikiran nyolong jagung neng tegalan. Nanging sak durungi nyolong aku ngajak bolo, sing ora liyo jenenge wawan. Waktu kui pas tepak petuk wawan dek omai oh kang urif jagong omong-omongan. Wes esok ane rencana nek diwan. Proyeki sepi bro, kaya kegiatan opo-opo. Terus kang urip melu nyaut omongan. Nyape podo cara opo to? Penyolong jagung nek tegalan. <laughs> Orang jawab opo-opo terus ngalih. karyaku karo Wawan. C. Oke, masuk kuwi. Ora krasa wektu wis mancik esuk. Wis suwe tiba enggonku jago ngomong-omongan. Akhire aku karo Wawan buyar mulih nok omahe dewi-dewi. sinambi nyiapke alat pancingan gawe budal mancing ning desa sebelah. Singkat cerita aku mancing oleh akeh, terus mulih mergo wektune saya -sore. Eh, si nyolong jagung ta ora? Sida no wong rencana utamane kuwi, Ci. Magrib, magrib repet-repet wawan golek aku. Sa perlu nglakoni rencana sing wis dak rembug kawit dek ingi bengi. Sinambi cawi-cawi senter karung, ada jagung. Jadi kerung-kerung yang sorwet gering sing apit dicolongi jagung iku enek perahu dampu awang to. Lah, mikir setan selak gak situ budal. alon-alon nggonku ngliwati galeng-galeng sing recek amarga tipak banyu areal sing mili nelesi galengan sing tak liwati. naliko tengah perjalanan ana angin sing banter banget nerak aku karo Wawan. Nanging aku ora omong opo apa Rasane ati angin kok banter banget. Apa kuwi angin daden-daden? Ora tak pikir nemen-nemen mergo aku sing duwe rencana. Sakarongku ape tak bekiwan ben gak tuku-tuku jago wae. Yo yo, terserah kowe wae. Dalan-dalan sing tak liwati katon sepi mampring. ora ana siji-siji pawongan sing kemriwer. Sajak katon ning ngarep alas tenan. Alon-alon nanggonku mlaku, ora suyaku teko kali cilik sing kebak banyulan milingetan. Sinambi nyentri galeng-galeng sing lunyu, aku ya nyentri kali. Ora tak nyono ana ula iji sing gedene sak jempol tangan. Sanalika aku jenggerat, eh jangan! Ana apa di? Aneh. Kok iso wawan ora nyawang, ora ngerti ula ijo iku? Ora nek popo wan kebleset wae ki meng ngetan ngidul anggon maku... akhire teko panggonan sing tak tuju. Siji-siji jagung tak coklek tak lebono sakarung. Lamat-lamat teko etan ngisor greng geni cilik sing katon mati ora, mati ora, mergo katiup angin sing banter uga ketutupan kandhele wengi kang leliwungan banjur disentri wawan sanalika geni mekan meneh saya gedhe saya sak kepel bolak-balik anggon narik sentri wawan tak arah nono ngarepku saperlu nyentri jagung jroning ati aku ya rada wedi nanging wawan wae sing tetep nyentri geni kang saya suwe saya gedhe mergo keweden wawan tak blandang mundur kalem-kalem sinambi nyawang gedi sing mabur sampai ndemprok nok ngisor wit menyok sinambi nyendal ambekan sing katon Senin kemis dumadan ana wong tuwa nok pinggirku banjur wong kuwi ngomong Napa tale? Kok layon pengi-pengi nong tengah sawah? karo Karuno tambekan kalem-kalem aku jawab. Eh, enten, enten geni mabur, Mbah. Yo, yo, Mbah, ana etan. Rodok penasaran karo wong tuwa ki mau, banjur aku takon. Eh, sampean tiang kundi Mbah? Omahku etan kuwi sak etane desamu. Mentoro ye, Mbah. Nek ape mule ayo tak barengi aku iki yo ape mule. Banjur aku karo wawan ngetutno ning gurine wong tuwa kuwi mau. Lamat-lamat katon ana ulune sing ketel. Sikile tak sawang. Tak senter-senter wong tuwa iku mang katon nemplek sikile nyoto ora ngambang. Ning aneh. Sikile kebak ulu kang ketel. Tak senter bola bali jebul wong tua kuwi pamit mlaku ngetan merga wis erek omah. Karo tak sentar-senter wong tua kuwi malih dadi gendruwo. Aku mikir, jelas kuwi gendruwo sing manggono tertek etan desa. Teko omah aku delek-delek sinambi ngetok no jagung singkur oleh limo. Bengi kuwi aku nganti angel turu, mergo mikir kedadian sing barta alami. Cukup semene cerita sing tak alami, muga-muga dulur-dulur Jimatres gak enek sing ngalami kaya aku. Salam Jimatres Riyadi Krik Mentoro Sukotuban. Salam Jimatres, salam misteri.